Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. <clears throat> Cevazimul mudari. Şimdi muzari nasb edici olan edatları bitirdik. Şimdi muzariyi cezmeden yani sonunu sükunlayanlara geldik. Demiş ki قال المصنف فإن سقطت الفاء şayet fa düşerse ba'de talebi talepten sonra ve kusidel ceza'u ve ceza kast edilirse cuzim cezmedilir. Nahve kavlihi Teala Allah'ın sözünde olduğu gibi kul taalev etlu ayet kelimesinde olduğu gibi ve şartul cezmi fiili muzarinin cemezum olmasının şartı ba'den nehi nehiden sonra sıhhatu hululi inla mahallehu. Yani inla'nın onun yerine geçmesinin sahih olmasıyla mümkündür. Nahvu örnek la tednu minel esedi la tednu yaklaşma minel esedi aslana teslem selamette kalırsın, kurtulursun. Bi hilafi yakuluke yakuluke'nin hilafına demiş. Şimdi önce buranın kısmını şerhini okuyalım ondan sonra kalan kısmını okuruz inşallah. Dedi ki قال شارح lemmen kadel kelamu kelam bitince ala ma yansibul fi'lel mudari'a fiili muzari'yi nasb edenlerin de kelam bitince şara'tu fil kelami ala ma yazimuhu ben onu cezm edenler hakkında söze başladım. Vel cazimu darbani fiili muzari'yi cezmeden iki kısımdır. Cazimun cezmeden li fi'lin vahidin tek bir fiili cezmedenler ve cazimun li fi'leyni ve iki fiili cezmedenler olmak üzere iki kısma ayrılır. فَالْجَازِمُ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ Tek bir fiili cezm edenlere gelince خَمْسَةُ umurin Beş tanedir. Beş şey tek bir fiili cezmeder. Birincisi nedir? Bunlardan birincisi اَحَدُهَا الطَّلَبُ Bunlardan birincisi taleptir. وَذَٰلِكَ Bu ennehu اِذَا تَقَدَّمَ لَنَا لَفْزٌ bizim için bir lafız önceden geçerse dalun delalet eden bir lafız ala emrin emre ev nehyin nehye ev istifhamin soruya ev gayri zalike veya bunun dışında min enva'i talebi talebe e, da, talebin çeşitlerinden bir lafız geçerse yani emir, nehi, istifham, arz, temenni, tereccih ve benzeri herhangi talebe delalet eden bir lafız geçerse وَجَاءَ بَعْدَهُ ve ondan sonra da gelirse fi'lun mudari'un fiili muzari gelirse mucerradun anil fa'i fa'dan soyutlanmış, fa'dan tecrid edilmiş. Bir fiili muzari gelirse ve kuside kastedilirse bihi onunla yani o fiili muzari ile el ceza'u onunla da karşılık ceza kastedilirse فَاِنَّهُ ozo yekunu oluyor meczumen meczum oluyor بِذَٰلِكَ talebi bu talep ile meczum oluyor. Niye peki böyle bir durumda mevzu oluyor? İllet ne? لِمَا ف۪يهِ مِنْ مَعْنَ الشَّرْطِ Onda şart manası olduğundan dolayı. وَنَعْنِ Biz kastediyoruz. بِقَسْتِ الْجَزَاءِ Yani fiili muzari ile cezanın, karşılığın kastedilmesinden şunu kastediyoruz. اَنَّكَ sen tukaddiruhu takdir ediyorsun. Onu takdir ediyorsun fiili muzari. Musebbeben ortaya çıkan sebep olaraktan takdir ediyorsun. An zalikel mutakaddim önceden geçen bu e, talebe dellet eden e, e, şeye, kelimeye nispetle. Yani önceki kelime sebep olmuş oluyor. Fiili muzardan önce geçen fiili muzarının kendisi de ondan mütevellit ortaya çıkmış olan müsebbep olmuş oluyor. Böyle takdir ediyoruz. Kema nasıl ki enne ceza şartı şartın cezası musebbebun an fiili şartı fiili şarttan fiili şarttan musebbep olduğu gibi. Mesela ben dediğim zaman in te'tini ukrimke. Şayet bana gelirsen sana ikram ederim. Burada şayet bana gelirsen sana ikram ederim. Senin bana gelme sebebin ortaya neyi çıkarmış? Ortaya ikramı çıkarmış. İkram müsebbep. Yani sebep olarak ortaya çıkmış olan şey. Sebep ne? Sebep ise fiilü şart. Buradaysa talep. Yani fa'dan tecerrüt etmiş fiili muzarinin öncesinden geçen talep sebep Fa'dan tecerrüd etmiş fiili muzari ise musebbep. Aynı şart e, fiil şeylerinde olduğu gibi bu da aynı anlamı içerdiğinden ötürü buna da ne yapıyoruz? Bunu da meczum ediyoruz. O manadan, şart manasını içerdiğinden ötürü bunu da meczum olaraktan kabul ediyoruz. وَذَٰلِكَ bu كَقَوْلِهِ Teala Allah'ın sözünde olduğu gibidir. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا De ki bana gelin e, size okuyayım. Burada etlunun aslı neydi normalde? Tela yetlu olması lazım. Sonunda bir vav olması lazım. Bu vav yok. Fiili muzaride ne zaman e, illet harfi düşer? Meczum olduğu zaman. Meczum olduğuna alamet olarak illet harfi. Demek ki bu meczum olmuş. Peki bu niye meczum olmuş? Sebep? Tekaddemet talebu. Öncesinde talep geçti ve huve teala o da teala'dır. Yani öncesinde emir geçti. E, fiil, emri fiil e, geçmiş oldu. Ve teahhara'l mudari'u ve ondan sonra müzari geldi, teahhur etti. Hangi nasıl bir muzari? El mucerradu minel fa'i. Fa'dan tecerrüd etmiş bir muzari geldi. Ve huve o da nedir? O da etludur. Ve kuside bihi bu etluyla kastedildi. El ceza'u ceza kastedildi. Yani senin gelmene karşılık senin gelmene ceza olaraktan ben de sana ne yapayım? Ben de sana okuyayım. Ceza kastedildi. İzil ma'na o zaman mana nedir? Teâlev gelin fe in te'tûni şayet gelirseniz etlu aleykum ben size okuyacağım. Yani mana bu şekil olmuş olur. فَالتِّلَاوَةُ عَلَيْهِمْ Onlara okuma musebbebetun an meciihim. Onların gelmesinden dolayı ortaya çıkmış bir şeydir. فَلِذَٰلِكَ cuzime Bundan dolayı cezmedildi. وَعَلَامَةُ cezmihi Ve onun meczum oluşun alameti hasfu ahirihi sonunun hasfedilmesidir. Ve huve o, o da vav'dır. Vav'dır demiş. Şimdi özellikle burada demek ki e, fiili muzarinin öncesinde talep geçerse nefi veyahut da talep geçerse ve fiili muzarinin başında fa varsa mansup oluyor dedik. Gizli bir en nasip ediyor. Aynısı gene fiili muzarinin önünde geçerse ama fiili muzari bu sefer ne olursa e, fa'dan tecerrüd etmiş çünkü. Fa olsa zaten nasip olmuş olacak. Doğru mu? Fa'dan tecerrüd ederse ve o fiili muzari ile de şey kastedilirse ceza yani öncesinde zikredilenin karşılığı kastedilirse o zaman fiili muzari meczum oluyor. Biri sorsa bu fiili muzari niye meczum oluyor? şart ve cevap cümlesine benzediğinden dolayı. Tamam illet burada ne? İçerdiği mana şart ve cevap cümlesine benzediğinden dolayı. Nasıl ki şart ve cevap cümlesinde sen diyorsun ki şayet şunu yaparsan ben de bunu yaparım mesela. Doğru mu? Şayet şunu yaparsan ben de bunu yaparım diyorsun. Senin o yapacağın yani cevap olarak zikrettiğin neden dolayı ortaya çıkmıştır? Şart olarak zikrettiğin ona sebebiyet vermiş o da ortaya çıkmıştır. Buradaki de aynı anlamı içerdiğinden ötürü cevap ve ceza kastedilirse onunla burada fiili muzariyi de ne yapıyorsun? Meczum ediyorsun. Örnek kul teala ve etlu ayetinde olduğu gibi. Şair demiş ki kife dur nebki ağlayalım. Biz ağlayalım. Min zikra habibin sevdiğimizin anılarından ötürü ve menzili ve menzil. Menzil bir e, yani düştüğü yeri kastediyor. Bi sıhtil liva بين الدخول فحوملي yani sıkt liva bir yer ismi duhul ve havmel bu da yer isimleri duhul dehul ve havmel arasındaki sıkt liva yeri için ve sevdiğimizin anısı için otur ağlayalım e, demiş şair. Yani demek ki mesela bu ne gibi diyelim işte sen diyorsun ki Ankara ile bilmem Konya'nın arasındaki falanca yerin anısı için oturup ağlayalım e, gibi diyorsun. Kife dur Nebki ağlayalım. Şimdi bakın kifa emirdir. Yani aslı kif. Kifa iki kişiye emrediyor. İkiniz bir durun yerinizde. Nebki fiili muzari gelmiş. Aslı bunun beka yebkidir. Sonunda illet harfi vardır. Fiili muzarin öncesine talebe dellet eden bir fiil geçmiş. O da kifadır. Ondan sonra fiili muzari gelmiş. Fa'dan tecerrüd etmiş. Başında fa yok. Doğru mu? Ve onunla ceza kastedilmiş. Yani durun ki sizin durmanıza karşılık olarak biz de ne yapalım? Biz de ağlayalım e, demiş şair. Burada meczum olmuş. Cezm alameti de nedir? Nebki'nin sonundaki ya harfinin yani illet harfinin düşmesidir. Vecül istişat bu. وَتَقُولُ Sen dersin İ'tini bana gel ukrimke sana ikram edeyim diye. İ'ti gene emir geçmiş fiili muzariden önce. Fiili muzarinin başında da fa yok. Karşılık kastedilmiş bununla. Ukrim olmuş yani sonu meczum olmuş. Ve hel te'tini uhadditke bana gelir misin seninle konuşayım dersin. Mesela burada da istifam geçmiş. İstifam da talebin kısımlarından. Ee, ondan sonra gelen fiili muzari de fa'dan tecerrüt edince ne olmuş? Meczum olmuş. Uhadditke olmuş. وَلَا تَكْفُرْ tedhulul cennete. Kafir olma, cennete giresin e, demiştir. Burada da nehi geçmiş. La ondan sonra fiili muzari gelmiş fardan tecerrüd eden. Buna da cevap kar- kastedilmiş ceza. Yani cen- kafir olmazsan bunun karşılığında cennete gidersin demiş. Bu da mezum olmuş. Evet. وَلَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ Şayet kendisinden önce geçen olursa, yani fa'dan tecerrüt etmiş fiili muzariden önce geçen olursa, ne olursa? Nefyen, olumsuzluk bildiren nefi olursa, اَوْ خَبَرًا مُثْبَتًا veya olumlu bir haber olursa, lem yuczemil fi'lu ba'dehu. Ondan sonra fiil meczum olmaz. Fel evvelu senin sözünde olduğu gibi ma te'tina sen bize gelmiyorsun tuhaddisuna konuşmak için bize gelmiyorsun demiş. Burada ma te'tina e, bu nefidir, olumsuzluktur. Nefi geçtiğinden ötürü fiili muzari ne olmamış? Fiili muzari meczum olmamış dedik. Çünkü bunun şartı neydi? Bunun şartı kendisinden önce talep geçmesiydi. Talebin içinde nehi var ama nefi yani olumsuzluk yok. بِرَفْعِ تُحَدِّثُنَا وُجُوبًا Tuhaddithuna'yı vacip olarak merfu okuyacaksın. وَلَا يَجُوزُ لَكَ جَزْمُهُ Senin onu meczum okuman ne değildir? Caiz değildir. Niye? وَقَدْ غَلَتَ فِي ذَٰلِكَ صَاحِبُ الْجُمَلِ Yani sahibul cumel, Zeccac e, bu kitabında hata etmiş demiş. Bunu da meczum okumuş, bu yanlıştır demiş. وَالثَّانِ Çünkü niye bu yanlıştır? Burada ne yok? Burada şart anlamı yok. Talepte şart anlamı var ama nefide şart anlamı yok. Şart anlamını içermediği için de bunu meczum eden şey neydi? ki? İllet, illet onun şart anlamını içer. E şart anlamı ortadan kalktığında nasıl e, meczum olsun? mezum olmaz. Vessani ikincisi ente te'tina tuhaddisuna. Burada da ne vardır? Burada da müsbettir. Yani haber olumlu bir haberdir. Bi raf'i tuhaddisuna vucuben tuhaddisuna vacip olaraktan merfu okursun. Bi ittifaki nahviyine nahivcilerin ittifakı ile demiş. Tamam? Demek ki e, meczum babının mansup babından ayıran özellik ne? E, mansup babında fa ile gelen fiili muzarinin öncesinde nefi veya talep geçmiş olsaydı mansup oluyordu. Meczumda ise nefin payı yok. Meczumda sadece ne var? Sadece talep e, var. Talep dediğimiz o sekiz kısımdan bir tanesi geçerse şeyden önce fiili muzariden önce fiili muzari fadan tecerrüt ederse ve kendisiyle de ceza kastedilirse fiili muzari şart anlamını içerdiğinden ötürü meczup olur demiş. Emma kavlul Arap Arapların sözüne gelince hani bu dedi ya nefin payı yoktur. Şimdi buna aykırı bazı sözler duyulmuş Araplardan. Onun vecihini bize anlatacak. İttakallâhe mru'un imri'un fa'ala hayran kişi Allah'tan korkar ve hayırlı bir fiil yaparsa tabi orijinal anlamı şu şekil oluyor. İttakallaha Allah'tan korktu ve faala hayran ve hayır yaptı. Yusab aleyhi bunun karşılığında da sevap aldı diyor. Şimdi böyle bir söz duyulmuş Araplardan. Yani yusab burada fiili cezm olarak okunmuş. E, meczum olaraktan okumuş. Öncesinde ne talep var ne de başka bir şey. Öncesinde müsbet olan bir haber var. Allah'tan korktu ve hayır yaptı demişsin. Yani olumlu olan bir cümle var. E hani olumlu olan cümle geçtiğinde fiili muzari meczum olmazdı. Yani bunu dersen şöyle açıklayacak. فَوَجُهُ onun vecihi اَنَّ اتَّقَ اللّٰهَ وَفَعَلَ خَيْرًا اتَّقَ اللّٰهَ وَفَعَلَ خَيْرًا kısmı yani haber olan kısmı وَاِنْ كَانَ فِعْلَيْنِ مَادِيَيْنِ İkisi de fiili mazi olmuş olsa bile zahiruhumel haberu onların zahiri haberdir İlla ennel murade bihime ancak onlardan kastedilen et-talebu taleptir. Tamam? İlla ennel murade minhuma et-talep. Kastedilen taleptir. Vel ma'na mana nedir? Liyettakillâhe mri'un. Allah'tan korksun o kişi. Ve liyef'al hayran ve hayır yapsın. Yusuf aleyhi bunun karşılığında şey görür. Sevap alır demiş. Kasıt budur. Ama haber sigasıyla bu söylenmiş. Peki aklına senin şu gelebilir. Arap lügatında böyle bir kullanım var mı? Yani bana bunun delilini getirebilir misin? Araplar böyle bir kullanımda bulunuyorlar. Ayeti delil verecek. وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ Teala Allah'ın sözü de böyledir. هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ Size bir ticareti göstereyim mi? تُنْجِيكُمْ sizi kurtarır. min azabin elim Elim verici bir azaptan. تُؤْمِنُونَ billahi Allah'tan korkarsınız ve rasulihi Allah'a iman edersiniz ve rasulihi ve rasulüne iman edersiniz ve tucahidun fi sabilillahi bi amwalikum enfusikum ve mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Zalikum hayrul lekum bu sizin için daha hayırlıdır in kuntum ta'lemun. Şayet bilirseniz. Yaghfir lekum günahlarınızı affeder. Şimdi burada yagfiri Allah azze ve celle ne getirdi? Meczum getirdi. Yagfir lekum. Peki burada yagfiri ne meczum etti? Yani öncesine bakın hepsi haberdir. Size göstereyim mi? Ee, Allah'a iman edin, Resulüne iman edin, Allah yolunda cihad edersiniz misal. Hepsi haber sigasında fiili muzari olaraktan gelmiş. Diyor ki لِأَنَّهُ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ Çünkü o cevaptır. تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ Yani bu cümlenin cevabıdır. لِكَوْنِهِ olmasından ötürü fi ma'na aminu ve cahidu. Aminu ve cahidu manasında olduğundan e, dolayı. Yani Allah azze ve celle aslında burada emrediyor değil mi? İman edin, Allah yolunda cihad edin. Bunun karşılığında Allah da sizin günahlarınızı affetsin diyor. Demek ki bu ayeti neye şey وَلَيْسَ جَوَابًا لِلْاِسْتِفْهَامِ İstifhama cevap değildir. Yani hel edullukum ayetin başında geçen istifhama cevap değildir. Niye? لِأَنَّ غُفْرَانَ الذُّنُوبِ Çünkü günahların affedilmesi la yetesebbebu an nefsi dilale. Yani yol göstermenin sebebiyle ortaya çıkan bir şey. Hel edullukum size göstereyim mi günahlarınız affolsun. Yani yol gösterdim diye kimsenin günahı af olur mu? Olmaz. Demek ki bu cümle onun cevabı değildir. Peki neye cevap olabilir? Belahanil imani vel cihadi. İman ve cihadın cevabı. İman edin, cihad edin, günahlarınız affolsun oldu. Göstereyim, günahlarınız affolsun. E, ee, bu mana olaraktan müstakim bir mana değildir. Demiş ibn Hişam. Demek ki bu ayetten yola çıkarak demiş ki, nasıl ki bu ayette biz tu'minune ve tucahidune haber sigasını emir sigası gibi algılıyorsak, hakeza ittakallah emri'un ve feale hayranı da liyettakillah emri'un ve liyef'al hayran yusab aleyhi şeklinde anlayabiliriz demiş. Vecihi budur demiş. Tamam. Şimdi yeni bir meseleye geldi. Dedi ki وَلَوْ لَمْ يُقْصَدْ بِالْفِعْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ طَلَبِ الْجَزَاءُ Yani tamam biz dedik fiili muzari fadan tecerrüt eder. Öncesinde talep geçerse ve fiille de ceza kastedilirse. Peki ceza kastedilmezse ne olur? وَلَوْ şayet لَمْ يُقْصَدْ kastedilmezse بِالْفِعْلِ الْوَاقِعِ Vaki olan fiil ile ba'de talebi talepten sonra vaki olan fiille kastedilmezse. Ney? El ceza'u. Ceza karşılık kastedilmezse. İmtenaha cezmuhu. O zaman onun mezzumluğu, cezmi mümteni olur, mümkün olmaz. Niye? Ke kavlihi Teala Allah'ın sözlü olduğu gibi huz al min emvarihim sadakaten onların mallarından sadaka al tutahhiruhum onları temizleyen bir sadaka al demiş Allah Azze ve Celle. Bakın burada hus taleptir, e, emirdir. Emrin kısımlarından taleptir. Ondan sonra feili muzari vakı olmuştu. Tahiruhum. Fa da yok feili muzarinin başında. Normalde ne olması lazım? Bunun ceza olması lazım, karşılık olması lazım. Ama burada biz merfu okuyoruz bunu. Niye merfu okuyoruz? Çünkü bu fiille ceza kastedilmediğinden, karşılık kastedilmediğinden dolayı. Yani onların mallarından sadaka al, bu almanın karşılığında onları temizleyesin. Böyle bir anlam olmadığı için tutahiruhum diye okuyoruz. Şimdi açıklayacak. Fetutahiruhum, tutahhiruhum fiili merfu'un bi ittifakil kurra'i. Karilerin ittifakıyla merfudur. Ve in kana mesbuqan bit talebi. Öncesinde talep geçmiş olsa bile. Ve huve huz o da huzdur. Likevnihi olmasından ötürü leyse maksuden bihi onunla kast edilmiş değildir. Ma'na şu mana kast edilmemiştir in ta'khuz minhum sadakaten şayet sen onlardan sadaka alırsan tutahhirhum onları bunun karşılığında temizlersin. Bu mana kastedilmemiştir. Ve innema ancak uride kastedilmiştir, istenmiştir. Huz min emvalihim sadakaten onlardan sadaka al mutahhiraten temizleyen bir sadaka al. Yani mutahhira sadakanın neyi de sıfatıdır. Peygamber değil temizleyen. Temizleyen nedir? Temizleyen sadakanın bizzat kendisidir. فَتُطَهِّرُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صِفَةٌ لِصَدَقَةٍ Sadakanın sıfatıdır demiş. وَلَوْ قُرِئَ بِالْجَزْمِ Şayet cezm ile okunsa عَلَى مَعْنَ الْجَزَاءِ Ceza anlamı kastedilerekten lem yemteni fil kıyası kıyasta mümteni değildir. Ama ne demiştik biz? Kur'an-ı Kerim mesela şiir olsa veyahut da herhangi bir edebi söz olsa eyvallah ama Kur'an-ı Kerim için hani madem böyle o zaman biz bunu meczum okuyalım desek olur mu? Olmaz. Yedi tane tevatüren gelmiş kıraatten birinde böyle bir kıraat yoksa bizim bunu okuma, böyle okuma hakkımız yoktur. Velev kıyasa ve lugata uygun olsa bile. Yani demek ki sen şunu kastetsen خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً desen, tutahhirhum desen ne anlam ifade ediyorsun? Al ve almanın karşılığında onları temizle. Doğru mu? Çünkü mezzum okudun. Mezzum okumayıp merfu okusan, yedi kıraatte geldiği gibi خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً tutahhiruhum Onlardan onları temizleyici bir sadaka al e E, demiş oluyorsun. Sadaka nekire, nekirede belirsizlik olduğu için demiş ki en çok sıfata ihtiyaç duyan şey nedir Arapçada? Nekire kelimelerdir. Niye? Çünkü nekirenin sıfata olan ihtiyacı çok büyüktür. Kendindeki belirsizliği ortadan kaldırmak için nekire her zaman e, kendisine sıfat ister. Ondan dolayı bu sıfattır. Sadakaten, mutahhiraten şeklinde okuyabiliriz. Kema kuri'a nasıl ki okunmuştur. Kavluhu Teala Allah'ın sözü فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا Bana kendi katından bir veli, bir çocuk istiyor Zekeriya Aleyhisselam Allah'tan. فَهَبْ verli bana min ledunke kendi katından veliyen bir dost, kastı çocuk. يَرِثُنِي Şimdi burada eğer biz e, dese ki bir raf'i merfu olaraktan okusak ala ce'li yerisuni sıfaten li veliyen yani yerisuni veliyenin sıfatı kabul etmiş oluruz. Doğru mu? Ya Rabbi diyor fehebli veliyen فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا Bana kendi katından bir veli ver, bir çocuk ver. Ve nasıl bir dost? Nasıl bir çocuk? Yerisuni. Bana varis olacak bir çocuk olsun. Bana, bana varis olacak bir çocuk ver. Niye? Çünkü merfu okudun. Merfu okuduğun zaman da e, öncesinde nekire geçtiği için bunu sıfat olaraktan kabul etmiş oldun. Tamam Bir rafi merfu okursan ala jali yerisuni yerisuni kılarak sifeten li veliyen ve li veliyin veliyin kelimesine sıfat yaparsın. Ve bil cezmi meczum okursan فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِسْنِي desen mesela o zaman ne olmuş olur? عَلَى جَعْلِهِ جَزَاءً لِلْأَمْرِ O zaman onu emre ceza yaparsın. فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا Bana kendi katından bir çocuk ver, karşılığında bana ne olsun bu çocuk? Bu vermenin karşılığında bu çocuk bana varis olsun e, demiş olursun. وَذَٰلِكَ bu بِخِلَافِ قَوْلِكَ Senin sözünün hilafınadır. اِئْتِنِي بِرَجُلٍ yuhibbullaha ve rasulehu. Bana öyle bir adam getir ki Allah'ı ve Resulünü seviyor olsun. فَاِنَّهُ o la يَجُزُ فِيهِ الْجَزْمُ Onda mezumiyet caiz değildir. Yani اِئْتِنِي بِرَجُلٍ yuhib yuhibbullaha ve rasulehu da burada yuhibbuyu sen meczum okuyamazsın. Niye? لِأَنَّكَ çünkü sen la turidu istemiyorsun. enne mehabbete raculi lillahi ve rasulihi adamın Allah'a ve Resulüne olan sevgisi musebbebetun anil ityani bihi. Onun getirilmesine sebeptir. Yani sen demiyorsun ki Allah'ı ve Resulünü seviyorsa onu bana getir. Sen diyorsun Allah'ı ve Resulünü seven, bu sıfatta olan bir adamı bana e, getir. Tamam Kema turidu fi kavlike şu sözünde istediğin gibi itini ukrimke. Bana gel sana ikram edeyim. Bil cezmi cezm ile. Li'ennel çünkü ikram musebbebun anil ityani. Gelmekten sebep olarak ortaya çıkmıştır. Gelmen sebebiyle sana ikram edeyim dersin. Ve innema eradte sen istedin e, i'tini bi raculin bana bir adam getir mevsufin sıfatlanmış olan bir hadihi sıfa bu sıfat ile sıfatlanmış olan bir adam getir e, demiş. Yani burada karşılık bunun içerisinde söz konusu olmadığından dolayı senin bunu e, meczum okuman caiz değildir demiş. Şimdi e, biz dedik ki fiili muzarinin fa'dan tecerrüt eder ve öncesinde talebe delalet eden herhangi bir şey geçerse fiili muzari e, meczum olmuş olur. Talebin kısımları neydi? Talebin e, kısımları işte emir, nehi vesaire. Bunların hepsi zikretmiş olduğumuz kural üzere sadece nehin istisnası var. Yani emrin kısımlarından olan nehiden sonra fiili muzarinin meczum olması için onun bir şartı var ekstradan. Şimdi o şartı bize anlatacak. وَعْلَمْ Bil ki ennehu la yecuzu caiz değildir el cezmu cezmetmek fi cevabin nehi nehyin cevabında cezmetmek caiz değildir. İlla bi şart bir şartla caizdir. En yasiha sahih olması takdiru şartin şart takdir edilmesinin caiz olması fi mevdihi onun yerine makrunen bila en nafiye la enafiye ile beraber şart edatının onun yerine takdir edilmesi caizse o zaman meczum olur. Değilse değil. O da nedir? İlladır. Şartla beraber la illadır. مَعَ صَحَّةِ الْمَعْنَى Mana da sahip olacak bununla beraber. Örnek. وَذَٰلِكَ senin sözünde olduğu gibi la tekfur, kafir olma, تَدْخُلِ cennete demişsin. Mesela cennete gidesin ta ki. Şimdi burada ne takdir edeceğiz biz? İlla. İlla tekfur, şayet kafir olmazsan tedhulul cennete, cennete gidersin. Eğer bu sahih oluyorsa la'nın yerine bunu koymak, nehin yerine bunu koymak o zaman meczum olur. Sahih olmuyorsa meczum olmaz. Burada sahih mi? Kafir olmazsan cennete gidersin. Mana doğru mu? Mana doğru. O zaman burada olur. وَلَا تَدْنُوا مِنَ الْأَسَدِ تَسْلَمْ Aslana yaklaşma ki kurtulasın. Ben desem ki burada illa tednu minel esedi şayet aslana yaklaşmazsan teslem kurtulursun. Bu da doğru olmuş oldu. Demek ki burada fiili muzari meczum okumak, te- teslemi meczum okumak, tedhulu meczum okumak caizdir. فَاِنَّهُ Çünkü o لَوْ قِيلَ ف۪ي مَوْضِعِهِمَا O ikisinin yerinde dense ki اِنْ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةِ Şayet kafir olmazsan cennete girersin. وَاِنْ لَا تَدْنُوا مِنَ الْأَسَدِ تَسْلَمْ Şayet aslana yaklaşmazsan kurtulursun dese sahha sahip olmuş olur. Ha. Peki zıddına örnek verelim. Şimdi bi hilafi hilafına. La tekfur tedhulun nar. Şimdi koy bakalım illa'yı. İlla tekfur kafir olmazsan tedhulun nar ateşe girersin. Mana oldu mu? Mana olmadı. Bak burada onun için tedhulu diye okuduk. Doğru mu? Merfu okuduk, meczum okumadık. وَلَا تَدْنُوا مِنَ الْأَسَدِ Aslana yaklaşma يَأْكُلُكَ seni yer. Bak burada ne yaptık? Merfu okuduk. Niye? İlla tednu minel esedi. Şayet aslana yaklaşmazsan ye'kuluke seni yer dediğimizde anlam sahip olmadığı için, illayı kabul etmediği için meczum değil menfu okuduk. فَاِنَّهُ مُمْتَنِحٌ Çünkü o mümtenidir. فَاِنَّهُ çünkü o la yasihu sahih değildir. En yukale senin demen in la tekfur kafir olmazsan tedhulun nara ateşe girersin demen sahih değildir. Ve in la tednu minel esedi aslana yaklaşmazsan yekuluke sahih değildir. Ve lihada bundan ötürü ecma'atis seb'atu yedi kıraat imamı icma etti ala raf'i raf'a ve la temnun testekfiru ve la temnun testekfiru İnsanlardan daha fazlasını almak umuduyla insanlara ne yapma? Bir hediye verme. İnsanlara bir şeyler verme diyor Allah Azze ve Celle. Burada bak وَلَا تَمْنُنْ testeksir. Testeksiru fiili muzari. Fa'dan tecerrüd etmiş. Öncesinde de lam, la, e, emir geç, e, talep geçmiş. E, Normalde ne olması lazım bunun? Bunun meczum olması lazım. Ama meczum değil, bunu merfu okumuşlar. Niye peki sebep? Çünkü buraya illa koyduğumuzda anlam sahip olmadığından dolayı. İlla temnun şayet insanlara vermezsen testeksir çoğaltırsın. Böyle bir anlam doğru bir anlam mı? Böyle bir anlam doğru bir anlam değil. Ondan dolayı böyle okumuş. لِأَنَّهُ Çünkü o la yasihhu sahih değildir en yukale densin ki in la temnun şayet vermezsen testeksir çoğaltırsın. وَلَيْسَ هَذَا بِجَوَابٍ Bu cevap değildir. وَاِنَّمَا هُوَ o fi mevdi'i nasbin nasb yerindedir alel hali hal üzere. Yani in la temnun testeksir la temnun testeksir insanlardan daha fazlasını alma haliyle insanlara bu halde bu duygularla insanlara verme diyor Allah. mined damiri fi temnun. Temnundaki zamirden haldir demiş. Fekennehu qila sanki demiştir ki ve la temnun mustaksiran". Yani daha fazlasını alma e, haliyle, ruh haletiyle insanlara verme ediyor Allah azze ve celle. Ve ma'nel ayet ayetin manası "En Allah teala Allah neha nebiyehu nebisini nehyetti en yehebe şey'en bir şeyi hibe etmesi ve huve o yatma'u tamah ediyor en yeteavvede minel mevhubi kendisine hibe edilenden karşılık olarak almayı ekstra minel mevhub verilenden daha fazlasını almayı isteyerekten vermesini e, Allah Azze ve Celle peygambere yasaklıyor. Evet. فَاِنْ قُلْتَ Sen dersen ki فَمَا تَصْنَعُ Sen ne yapacaksın? بِقِرَاءَةِ حَسَنِ الْبَصْرِ Hasan-ı Basri'nin kıraatini testeksir bil cezm ile. Şimdi biz ne demiştik? Yedi karide, yedi kıraatte meczum yok. Hepsi merfu. Ama Hasan-ı Basri'nin kıraatinde testeksir diye gelmiş. Peki bunu nereye koyacaksın? قُلْتُ ben derim يَحْتَمِلُ ihtimal olur. Selasetu evcuhin yehtemilu selaseten evcuhin. Yani üç vecihi muhtemildir. İçerisinde üç vecihi barındırabilir. Bir, en yekune bedelen bedel olması. Min temnun. Temnundan bedel olması olabilir. Yani temnun şeydir, meczumdur. Testekse de ondan bedel olduğu için o da meczum olmuş tabi olaraktan. كَنَّهُ قِيلَ Sanki der ki la testeksir. Yani la temnu, la testeksir demiş gibi olur. Ey la tara yani verme e, la tara görme ma tu'tihi verdiğini kethiren çok görme. Tamam? La temnu, verme la testeksir çok da görme. Yani verdiğini çok da bu bu olabilir demiş. Bu bir tanesidir. İki, en yekune olmasıdır. Kaddara el vakfe aleyhi. Onun üzerine vakfı takdir etmiştir. Likevni ra'se aya ayetin başı olduğu için yani ayet orada bitiyor ya yeni bir ayet başlayacak. Fesekkenehu onu sukunlu okudu li eclil vakfi durduğundan ötürü sukunlu okudu. Thumme vasalahu bi niyetil vakf Sonra onu vakf niyetiyle tekrardan birleştirdi. Hani ayetlerin sonunda durunca duruyoruz ya وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ gibi devam ediyoruz. Demiş ki bu niyetle durmuş olabilir. Üç وَالسَّارِسُ اَنْ يَكُونَ سَكَّنَهُ Onu meskun e, okumuştur. لِتَنَاسُ بِرُؤُسِ الْآيِ Ay ayetin çoğulu yani ayetlerin başlarındaki münasebeti sağlamak için onu sukunlu okumuştur. O da nedir? فَاَنْزِرْ وَكَبِّرْ وَتَحْيِرْ فَهْجُرْ Yani ayetlerin hepsi sukunlu olunca, bu da sukunlu olmayınca uygunluğu, münasebeti sağlamak için böyle bir şey yapmış olabilir ee, demiş. İkinci ile üçüncü arasındaki fark ne? İkincide vakf niyetiyle durmuş. Yani sanki ayetin üzerinde durak var, orada durmuş, sonra tekrardan devam etmiş e, diyelim. Üçüncüde ise normalde Ayette durak yok fakat ayetleri birbirine uygun yapabilmek için ayetleri, ayetin sonunu meczum olaraktan okumuş e, diye söyleyebiliriz. Bu o zaman e, tek bir fiili meczum edenler dediğimizde bunun birincisi nedir? Bunun birincisi fiili muzariden önce e, şey geçerse, talebe dellet eden bir şey geçerse ve fiili muzari defadan tecerrüt ederse ve kendisiyle de cevap kastedilirse o zaman ne olur? O zaman fiili muzari meczum olur. Kaç tane şartımız oldu bizim? Meczum olan bir, talep olacak. İki, fadan tecerrüt edecek. Üç, ceza kastedilecek. Şayet öncesinde talep olmazsa zaten şart anlamı içermeyeceğinden ötürü ne olmaz? Meczum olmaz kesinlikle. Öncesinde talep olmazsa meczum olmaz. Çünkü illet yani kendinden dolayı meczum olduğu illeti kaybeder. Faiz sebebiyeden tecerrüt ederse, faiz sebebiye olursa e, ne olmuş olur? Mansup olur, meczum olmuş olmaz. Bu da olmaz. Üçüncüsü kendisiyle ceza kastedilecek. Çünkü ceza kastedilmediği zaman yine o illiyet, illiyet dediğimiz şeyi barındırmadığından dolayı o da olmaz dedik. Ekstra bir şey söyledik dedi ki bu hepsi için geçerli bu üçü. Ama eğer talebin kısımlarından nehi varit olmuşsa dördüncü bir şartımız daha var. Hululu in sahhatu hululi inna mahallahu. Yani onun yerine imlayı koyduğumuz zaman sahih olması gerekir dedik. Bu da sadece nehrin şartı, diğerlerinin böyle bir şartı yok. Tek bir fiili cezmeden ikinci edat nedir? Birincisi maneviydi, talepti. İkincisi e, lafzi bir amil gelecek. Mimma yezimu fi'len vahiden tek bir fiili mezum edenlerden biri de lem, lemdir. Ve o harfu, harfun o harftir yenfil mudari'a muzari'yi menfi yapar, olumsuz yapar. Ve yaklibuhu madiyen ve onu maziye çevirir. Ke kavlike senin sözünde olduğu gibi lem yakum ve lem olduğu gibi. Ke kavlihi teala Allah'ın sözünde olduğu gibi lem yelid doğurmamıştır ve lem yulet ve doğurulmamıştır da aynı zamanda. Fiili muzarinin başına lem geldi mi onda üç tane işlem yapar. Bir, onu geçmişe çevirir, maziye çevirir. İki, olumsuz yapar olumluyken. Üç, onun sonunu meczup yapar. İki tane mana, manevi, bir tane lafzi onun üzerinde etki eder. Üçüncüsü tek bir fiili meczup eden lemme uktuha. Onun lemin kardeşi olan lemmadır. Kekavli Teala lemma yakdi ma emara. Ona emrettiğini yerine getirmedi. Bel lemma yadhuku azabi. Bilakis onlar henüz benim azabımı tatmadılar demiş. وَتُشَارِكُ lem Leme ortaklık eder, lemma fi erbaati umur. Dört şeyde. El harfiye, ikisi de harftir. Vel ihtisasu bil mudari' muzariye hastır ikisi de, lem de lemmada. Ve cezmuhu fiili muzari meczum etmesi ve kalbu zamanihi ilel mudiyi ve onun zamanını geçmişe çevirmesi. Bu dört konuda lemme leme ortaktır. Ve tufariquha ondan ayrılır fi erbaati umurin dört şeyde de lemma lemden ayrılır. Nedir? Bir, ahaduha ahadiha veyahut da ennel menfiye olumsuzluk biha onun ile olumsuzluk mustamirrul intifai olumsuzluk devam ediyor haldedir ila zemenil hali konuşma anına kadar. Bi hilafil menfiyi bilem lem ile olumsuz olanın hilafına. فَاِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُسْتَمِرًا O devam eder. Mis lem yelit ve lem yulet. Sen bu cümleyi Peygamberimiz söylediğinde de Allah doğmamıştı, doğrulmamıştı. Peygamber söylemeden önce de böyleydi. 1400 sene sonra biz söylediğimizde de Allah Azze ve Celle doğmamıştır ve doğrulmamıştır. Lem ile olan nefi, olumsuzluk devamlıdır. وَقَدْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا Bazen munkati de olabilir, kesilebilir. Örnek, هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanın üzerine öyle bir zaman geldi ki, İnsan o zaman zikredilmeyen bir şeydi. Yani hiç insanın bir değeri, bir kıymeti yok. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki insana tekebbür eden, büyüklenen Mekki bir ayet ya bu Mekkelilere. Yani öyle bir zaman var ki siz yoktunuz hani. Yani neye tekebbür ediyorsun? Hani sanki sen en başından vardın, en sonuna kadar olacaksın böyle mi zannediyorsun? Yani öyle bir zaman vardı ki seni esamen okunmuyordu diye bunu söylüyor insan. Ama şu an okunuyor. Yani bak o lem ile lem yekun şey'en meskura zikirde olan, zikredilen, bilinen bir şey değildi. İnsan vücuda geldi mi bu sıfat ortadan kalkmış oldu. Tamam? لِيَنَّ الْمَعْنَى Çünkü mana اَنَّهُ قَدْ كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ شَيْئًا مَذْكُورًا O bundan sonra zikredilen bir şeydi. وَمِنْ ثَمَّ Bundan dolayı imtena'a mümteni oldu en tekul lemma yakum thumma qama. Yani henüz kalkmadı sonra kalktı dediğinde bu mümteni olmuş olur. Lima fihi min tenakudi onun içerisinde tenakuz olduğundan dolayı. Şimdi e, lemma ile olan e, olumsuzluk şu ana kadar geçerlidir. Senin konuşma anına kadar geçerlidir. Ondan sonra olabilir, olmayabilir. Sen onun için adama lemma yakum henüz kalkmadı ثُمَّ قَامَ dediğinde bu böyle bir cümle olmaz. Çünkü sen henüz şu ana kadar konuşurken sonrası nereden çıktı ortaya? Bu cümle tenakuz içeren bir cümle olur. Böyle olmaz. Yani bu e, bu şekil olmaz demiş. وَجَازَ ama caizdir. lem yakum ثُمَّ قَامَ Kalkmadı sonra kalktı dediğin zaman caizdir. Çünkü lem geçmişi anlatır. Geçmişte kalkmadı sonra kalktı dediğin zaman caiz olmuş olur. Bu birinci fark. Lemma ile olumsuzluk konuştuğun ana kadardır. Lem ile ise müstemir de olabilir, kesik de olabilir. İki, enne lemme lemme tuzinu yani tuş'iru yani insana hissettiriyor kethiren çoğunlukla bitevakku'i thubuti ma ba'daha bitevakku'i beklenti thubuti ma ba'daha sonrasının sabit olmasını yani mesela diyelim ki ben lemme yakum dediğimde henüz kalkmadı dediğimde çoğunlukla şunu demek istiyorum sana hissettiriyor, ama kalkabilir yani kalkacak veyahut da ilerisi için lemme genelde bunu hissettirir insana diyor Nehu bel lemma yadûku azabi. Yani henüz benim azabımı tatmadılar ama tadacaklar. Yani bu ileride benim azabımı tadacaklar. Bunu hissettiriyor ayet-i kerime insana. Ey ilel ane şu ana kadar ma zakuhu. Onu tatmadılar. Ve sevfe yadûkunehu. Fakat onu ileride tadacaklar diyor Allah. Ve lem lem ise la yaktadi zalike. Bunu gerektirmez. Zekara hada'l mana az-Zemahşeri. Bu manayı Zemahşeri zikrediyor vel istimalu kullanım ve zevku ve his yeşhedani bihi ona şahitlik ederler. Yani hani Arapların bunu kullanma tarzı ve insan bu kullanıldığında hissetmiş olduğu, aldığı o tat, o duygu e, gerçekten lemmanın sonrasının vukusuna dair böyle bir yönünün olduğunu insana hissettiriyor demiş İbni Hişam. وَالثَّالِثِ Üçüncüsü اَنَّ الْفِعْلَ Fiil يُحْزَفُ بَعْدَهَا Ondan sonra hasfedilir. يُقَالُ Sen dersin هَلْ دَخَلْتَ الْبَلَدَ sen beldeye girdin mi? فَتَقُولُ dersin قَارَبْتُهَا Yakınlaştım وَلَمَّا Susarsın. Yani قَارَبْتُهَا وَلَمَّا اَدْخُلْ dersin. Yani yaklaştım ama henüz girmiş değilim dersin. Yani fiil lemmadan sonra hasfedilebilir. Turidu وَلَمَّا اَدْخُلْهَا Yani ben henüz ona girmediğimi kastedersin. وَلَا يَجُوزُ قَارَبْتُهَا وَلَمْ Fakat قَارَبْتُهَا e, وَلَمْ caiz değildir. Yani lemden sonra fiil hasf edilmez. وَالرَّابِعُ Dördüncüsü اَنَّهَا o La taktarinu bi harfi şartı şart harfiyle bitişmez. İn lemme diyemezsin mesela. Bi hilafi lem lemin hilafına lem ise bitişir. İn lem takum kumtu. Şayet sen kalkmazsan ben kalktım dersin. Ve la yecuzu caiz değildir. İn lemme takum kumtu. Demen senin caiz değildir. Ee, demiş İbni Hişam. Dördüncü fark da leme in bitişir ama lemmeye in bitişmez demiş. Evet şöyle bir bakalım. Hadi şurayı da okuyalım bitirelim. Bismillah. Dördüncüsü cezmedici edatlardan el-cazimur rabi'u dördüncü cazim ellamu talebiyye talebiye lamıdır. Yani emre derlet eden lamdır. Ve hiye dalletu alel emri o da emre derlet eden lamdır. Nahu liyunfik zu sa'atin min sa'atihi genişlik sahibi genişliğinden mal sahibi malından infak etsin. اَوْ dua veya dua anlamında لِيَقْدِي عَلَيْنَا رَبُّكَ Rabbim bizim hakkımızda hükmünü versin. Bu lam da emre derlet eden lam da bu e, talebe derlet eden lam fiili muzayyenin başına geldi mi onu meczum eder. El-cazimul beşinci cezmedici edat la et Bu da yine talebe derlet eden e, la'dır. O da nedir? وَهِيَ دَالَّةُ عَلَى النَّهِ Nehye delalet eder yani la nahiye, nehi hazır dediğimiz la tüşrik billahi, Allah'a şirk koşma, tüşrik meczum olmuş ne ile? La nahiye ile. Evi dua veya dua nahu la tuâkhidna bizi bunun ile ne yapma sorumlu tutma demişiz. Tuâkhiz başındaki la ile nehi olmuş. Tabi burada neyi kastediyor? Burada şunu kastediyor. Hani emir alttan üste doğru oldu mu? Yani üstten alta doğru oldu mu? Emir. Alttan üste doğru oldu mu? Dua istek, eşit olanlar birbirlerine yaptı. Buna da iltimas e, deniyor. Bunu niye söylemişler? Sebep ne? Aslında usul fıkıh dersinde bunu anlatmıştım değil mi? Lugatta böyle bir ayrım yok. E, fakat e, Kur'an-ı Kerim'de özellikle hani mesela biz dua ederken Allah diyoruz ki la tuahizna. Şimdi bizi yargılama. Şimdi buna nahi, lay nahiye desek sanki kul Allah'a bir şeyden nehyediyor gibi mesela. Rabbena atina, Rabbimiz bize ver desek sanki kul Allah'a emrediyor. Bana bunu yap gibi. Sırf lafızda edepsizliğe düşmemek için Allah'a karşı demişler bu duadır. Ee, hani ta ki kul Rabbine dua ediyor. Bunu göstermek için. Yoksa bu emirdir, bu da nehidir. E, lugatta. Fakat kuldan Allah'a doğru olunca sırf lafızda edepsizlik olmasın diye buna emir ve nehi değil, daha ziyade dua demişler. Tamam فَهَذِهِ خُلَاسَةُ الْقَوْلِ فِي مَا يَزِّمُ فِعْلًا وَاحِدًا Tek bir fiili meczum edenlerde e, kaide budur e, veyahut da hulasa, özet budur demiş. O zaman şimdi ne yaptık? Tek bir fiili cezmedenleri gördük. Talep, in, lem, lemme, bir de li, bir de la. Bunlar tek bir fiili cezmeden edatlar. Talep, lem, lemme, li, bir de la. Emri gayb, bir de nehi gaybte olan lalar da cezmeder. Şimdi bunların üzerinde fazla durmuyoruz. Zaten bunların hepsini emsilede vesaire e, Tuhfetü Seniye'de tafsilatta bir şekilde gördük. Ma yelzimu fi'leyni mudari'ini. İki tane muzari fiilini <clears throat> e, cezmedenler var. Şimdi sıra onlara geldik. Bunlar da nedir? Bunlar da şart edatlarıdır. Bunlar şart edatlarıdır. Arapçada bazı edatlar var. Bunlara şart edatı diyoruz. Niye şart edatı diyoruz? Şart anlamı içerdiğinden ötürü. Yani bir şeyi şart koşuyorsun. Şart anlamı içerdiğinden dolayı. Bunlar cümlenin başına geldiklerinde birinci fiili kendilerine fiilü şart yaparlar, meczum ederler. Onun karşılığında, şartın karşılığında olacağını zikrettiğin şeyi de kendilerine cevabı şart yaparlar, onu da meczum ederler. Hem fi şartı hem de şartın karşılığını meczum ettiklerinden dolayı bunlara ne diyoruz? İki fiili cezmeden edatlar diyoruz. وَأَمَّا مَا يَلْزِمُ فِعْلَيْنِ iki fiili cezmedene فَهُوَ اِحْدَ عَشَرَةَ edaten O 11 tane edattır demiş. وَهِيَ onlar bir indir. İn yeşe yuzhibkum. Şayet Allah dilerse in yeşe, şayet dilerse yuzhibkum sizi götürür demişiz. Bakın burada in buna şart edatı diyoruz. Yeşe'ye gelince fiilü şart diyoruz. Şart fiilidir. Meczum. Meczumdur. Ve alametu cezmihi es-sukun diyoruz. İn yeşe. Şayet dilerse yuzhibkum. Buna da cevabu şart diyoruz. Cevabu şartı meczum ve alametu cezmihi e, es-sukun diyoruz. Sukun da onun cezm alametidir diyoruz. Şayet dilerse karşılığında sizi götürür. İki. Eyne. Eyne ma tekunu yudrikkumul mevtu. Siz nerede olursanız olun ölüm sizi mutlaka gelip idrak edecek. Aslı bunun nedir? Eynedir. Sonradan buna ma, e, ma gelmiş bitişmiş. E, ziyade olaraktan e, bu şart edatlarından bir tanesi. Eyneme tekunun. Nerede olursanız, şayet nerede olursanız yudrikkumul mevtu. Karşılığında ölüm gelip sizi bulacak. Bakın burada tekunu fiili muzaridir normalde. Aslı nedir? Tekunu nedir? Sonunda nun var. Ef'ali hamsedendir. Eynema şart edatı olduğu için birinci fiili kendisine fiilü şart yapmış, meczum etmiş, cezm alameti de nunun hasfidir. Doğru mu? Ne diyeceğiz buna? Fi'lu şart meczum ve alametu cezmihi hasfun nuni li'ennehu min ef'alil hamse. Çünkü o ef'ali hamselendir. Yudurikum. Bunun karşılığında bu da edrake yuduriku'dur. Fakat yudurik olmuş. Sonu meczum olmuş. Niye böyle olmuş diyeceğiz. Bu da cevabı şartı meczumun ve alametu cezmihi es-sukun e, diye. El-mevtu da onun failidir. Ve eyyu bunlardan bir tanesi de eyyudur Şart edatlarından bir tanesi. Eyyemmâ ted'u felehul esmâul husna. Hangisini çağırırsanız çağırın, güzel isimler Allah'ındır. Kime söylüyor Allah bunu? Müşrikler hani diyorlar ki Muhammed peygamberimiz secde edince Rahman olan Allah diyor. Müşrikler de diyorlar ki bu Rahman neyin nesidir? Zaten Rahman'ı tanımıyor müşrikler. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ Rahman kimdir dediler bir ayet-i kerimede. Biz Rahman'ı tanımıyoruz. Muhammed'e bak dediler. Yani hem bize diyor tek ilah edeni hem kendisi iki tane ilah edeniyor. Hem Allah diyor hem Rahman diyor. Allah Azze ve Celle dedi ki اَيَّمَّا تَدْعُوا Hangi Rahman da deseniz, Allah da deseniz فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Güzel isimler Allah'a ait. Yani Rahman Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesidir dedi. Burada e, ayet-i kerime eyyen yani eyyen ma ted'u neyi şey yapmış? Burada ted'u nedir bunun aslı? Değil mi? Eyyen ma ted'u nedir? Fiil şart yapmış kendisine ve onun sonundaki e, meczum etmiş. Cezm alameti de sonundaki nunun hasf olmasıdır. Çünkü o ef'ale hamsedendir demişiz. Bu da şeyin e, vechul istişat e, burası. Cevap-ı şart nerede burada? Cevap-ı şart burada fiil olarak değil isim cümlesi olaraktan gelmiş. Zaten onu biraz sonra bize anlatacak. İsim cümlesi olduğunda nasıl oluyor onu bize anlatacak. وَمَنْ Men de şart edatlarındandır. Akıllılar için kullanılır. Men Demiş ki Allah azze ve celle men her kim ki ya'mel su'en kötülük yaparsa yüczebi onun karşılığını alır. Yani kötülüğünün karşılığını alır. Men şart edatıdır. Ya'mel e, fi'lu şarttır. Meczumdur. Cezm alameti de sukundur. Men ya'mel su'en kim kötülük yaparsa e karşılığında ne görür? Yüczebi onun karşılığını, cezasını görür. Yücze de burada ceza sonunda ne var? İllet harfi var Meczum olmuştur. Cevabı şarttır, meczumdur. Şeyi de e, cezm alameti de sonundaki illet harfinin hasf olmuş olmasıdır demiş. وَمَا Bunlardan bir tanesi de ma'dır. Hakeza. Bu da genelde can, akılsız varlıklar için yani akıl olmayan varlıklar için kullanılır. مَا نَحُ örnek وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. وَمَا تَفْعَلُوا Tef'alunun aslı nedir? Tef'alû nedir? Fi'lu şart olduğu için meczum olmuştur. Cezm alameti de nunun hasfidir. وَمَا تَفْعَلُونَ değil وَمَا تَفْعَلُوا diye okuyoruz. مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ Bu da alime ya'lemudur. Sonundaki e, sukun gitmiş. يَعْلَمْهُ e, sonu meczum olmuş. يَعْلَمْهُ olmuş. Bu da cevabı eşşartı. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Siz ne hayır yaparsanız yapın. Şayet ne hayır yaparsanız veya e karşılığında يَعْلَمْهُ Allah mutlaka onu bilir e, demiş. Ve mehme bunlardan bir tanesi de mehmadır. Şart edatlarından bir tanesi de mehmadır. Ke kavl imri'il kays İmri'ül Kays'in e, söylemiş olduğu gibi demiş ki agarraki seni aldattı minni benden enne hubbeke muhakkak ki senin sevgin enne hubbeki senin sevgin katili beni öldürendir. Ve enneki ve sen mehme te'muri kalbe sen ne, ne, ne kadar benim kalbime emredersen yef'ali yapar. Yani diyor sen baktın ben seni çok seviyorum. Hani senin sevginden ölecek durumdayım. Senin sevgin neredeyse beni öldürecek. Seni bu aldattı ki sen bana ne emretsen ben onu yapacağım. Hani şair diyor ben onurluyum yani benim de bir gururum var. Öyle seni seviyoruz diye her söylediğini yapacağız diye bir kaide yok diyor. Şey, sevgilisine bu şekilde söylüyor. Seni bu aldattı diyor. Yani bana böyle emretmenin sebebi sana olan aşırı sevgimdir diyor. Burada vecül istişat ne? E, mehme dedi ki bu şart edatlarındandır. Mehme. Ee, mehme te'muri sen ne kadar emredersen. Te'muri nedir bunun aslı? Çünkü kadına hitap ediyor değil mi? Te'muri fiilü şarttır. Meczumdur. Cezm alameti de nunun hasfidir. Çünkü efali hamsedendir. Doğru mu? Mehme te'muri sen ne kadar emredersen. Şayet emredersen. E cevap yef'ali yapar. Karşılığı. Burada yef'al de aynı şekilde meczumdur. Cezm alameti de e, normalde sukundur, takdiri sukundur. Sonunun kesra olması da şiirden ötürüdür. Yani şiirdeki uyumu sağlayabilmek içindir demiş. Bunlardan bir tanesi de metadır. Meta. Ne zaman? Meta ada'il imamete ta'rifuni. Ben ne zaman sarığı indirirsem beni tanırsınız. Yani o zaman benim kim olduğumu anlayacaksınız demiş şair. Meta şart edatıdır. Ada ee, eda ile imamete. Normalde eda fiilü şarttır, mezumdur, cezm alameti de sukundur. Kesre almasının sebebi ise iltika sakineyindir. Yani eda ile imamete sonu bunun da mezum, El imametenin de başı e, sukunlu. İki tane sukun yan yana geldiğinden dolayı harekelerin en hafifi olan kesrayı verdik. Ama orijinali nedir? Meta eda el imamete Peki cevabı ben ne zaman sarığı koyarsam, şayet sarığı bırakırsam e ta'rifuni siz beni tanır. Bunun da aslında ta'rifuneni'dir. Sonundaki nun meczum olduğundan, cevabı şart olduğundan dolayı düşmüştür. Yine şart edatlarından bir tanesi eyyanedir. Eyyane. فَاَيَّانَ مَا تَعْدِلْ بِهِ الرِّيحُ tenzili demiş e, şair. فَاَيَّانَ ne zaman مَا تَعْدِلْ بِهِ الرِّيحُ tenzili. Yani rüzgar şey yaptığı zaman, onun, on, ondan çevrildiği zaman, rüzgar onu bıraktığı zaman o zaman iner demiş şair. Burada eyyane şeydir, e, şart edatıdır. Ta'dil cevabı şarttır. E, meczumdur, cezm alamette sukundur. Tenzili, bu da tenzildir aslı normalde. Bu da cevabı şarttır. Yani rüzgarlar dindiği zaman. de, e şayet rüzgar dinlerse cevap tenzil o zaman inmiş olur e, sun diyor şair. E, şiirin sonundaki şeyden ötürü meczum olsa da e, kesralı olsa da aslı bunun nedir? Aslı meczumdur. Ve haysuma e, bir de bunlardan bir tanesi de haysumadır. Demiş ki şair haysuma testakim sen ne zaman istikamet üzere olursan يُقَدِّرْ لَكَ Allah sana takdir eder necahen başarı fi gâbiril ezmani gelecek e, zamanlarda Allah mutlaka sana ne yapar? E, sana başarı takdir eder. Haysuma şart edatıdır. Testakim istakame yestakimu testakimudur. Fi'lu şart meczum alametu cezmihi es-sukundur. Sen ne zaman istikamet bulursan, e şayet ben istikamet bulursam ne olacak karşılığında? يُقَدِّرْ لَكَ اللّٰهُ Cevabı şart yukaddirdir, meczumdur ve cezm alameti de sukundur. Yukaddir lekallahu necahan fi gabilil ezmani demiş. Bunlardan bir tanesi de izmadır. Şart edatlarından bir tanesi de izmadır. وَاِنَّكَ اِذْمَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ bihi tulfi men iyyahu ta'muru atiya. Şair demiş ki ve muhakkak ki sen izma ta'ti ne zaman yaparsan ma ente amirun emrettiğin şeyi sen yaparsan bihi onunla tulfi çevirirsin men iyyahu te'muru kendisine emrettiğin şeyi atiyen yapmasını emrettiğin şeyi dikkatini çeker onu kendine çevirirsin demiş. Yani şair diyor sen birine bir şeyi e, yapmasını istiyorsan onu sözle yap deme. Sen zaten yap dediğin şeyi kendin yap. Sen yap dediğini kendini yaparsan emrettiğin kişinin dikkatini çekersin zaten. O da senin ondan istediğini yerine getirir demişler. Burada vecül istişat nedir? İzme te'ti. Bu fiilimizin aslı eta'ya etidir. Sonunda illet harfi vardır. Başına izma geldiği için fiil şart olmuştur. E, meczumdur. Cezm alameti de illet harfinin hasfidir. Bunlar zaten hepsi geçen derslerde geçti. Bir daha oralara dönmüyoruz. Tamam. Dedi ki şayet sen emrettiğin şeyi yaparsan. E şayet ben emrettiğim şeyi yaparsam ne olacak? Sonuç tulfi. O zaman dikkatini çekersin. Elfe yulfi. Fiilin aslı budur. Sonundaki farkındaysanız illet harfi hasf olmuş. Niye? Çünkü cevaptır. Cevap da meczumdur. Ee, sona illetli fiili muzari meczum olduğunda bunun alameti sonundaki illet harfinin düşmesidir demişiz. İzmayı da görmüş olduk. Ve enna bunlardan bir tanesi de ennadır demiş e, bize. فَأَسْبَحْتَ <clears throat> bir açıklama yapmış ama Yani diyor ki iki tane ayrı e, iki tane ayrı beyti birbirine geçirmişler. Ben de öyle not almışım zaten. Yani beytin ikinci kısmında ihtilaf etmişler. Burada yazan mıdır? Yok sizde ne yazmış beytin ikinci kısmına? Senin Tecid var sadece öyle bir Birinci beyit mi yazmış sadece? birinci beyit var, İkinci de ikinci beyit sadece tecid yazmış. Tecid yazmış. Doğru, doğru. Tamam. Fesbahte demiş sen oldun. Enne te'tiha. Yani nerede veya ne zaman ona gelirsen testecir biha. Yani onunla şey etmek için, e, onunla korunmak, ona sığınmak için tecid bulursun. E, demiş. Yani işte o bulursunun sonrası ne? Hani birinde demiş hatta ben cezlen ve naran teaccecen. Birinde yani sen ona onunla korunmak için sığınıyorsun. Fakat sen onda ateş işte tutuşmuş alevler e, buluyorsun demiş. Hani kastettiği şey şu. Birine hani ondan bir hayır ummak için yaklaşıyorsun ama ondan hep zarar e, görüyorsun. Şairin kastetmiş olduğu şey bu. Enna da burada te'tihanın başına gelmiş farkındaysanız. Bunun aslı eta ye'ti normalde te'ti olması lazım. Fakat fiilü şart olduğu için ne olmuş? E, illet harfi hasf olmuş, mezum olmuş. Tec- Testecir de hakeza öyle. İstecara yesteciru yani bir şeyle korunak sağlamak, bir şeyin korunmasına sığınmak. Bu da testecir, e, bu da meczum olmuş. E, enna ile demiş. فَهَذِهِ الْاَدَوَاتُ Bu edatlar اَلَّتِي تَزِّمُ فِعْلَيْنِ Fiili cezmeden bu edatlar يُسَمَّ الْاَوَّلُ مِنْهُمَا Onlardan birincisi isimlendirilir şartan, fi'lu şart diye isimlendirilir. وَيُسَمَّ الثَّانِ ikincisi isimlendirilir cevaben ve ceza'a cevap ve ceza diye isimlendirilir. İkincisi de demiş. Şimdi biz dedik ki bunlar iki tane şeyi e, iki tane fiili cezmediyorlar. Şimdi bazen fiil şart her zaman fiildir. Bunda sorun yok. Hani şa- şart edatının başına gelmiş olduğu fiil şart her zaman fiildir. Fakat cevap bu şart bazen fiil de gelebilir. Bazen e, isim cümlesi de gelebilir. Bazen fiil cümlesi de gelebilir. Misal farklı farklı şekillerde gelebilir. Normal fiil gelirse sorun yok. Yani fiili muzari gelirse birinciyi cezmettiği şart olarak, ikinciyi cezmettiği cevap olarak. Peki isim cümlesi geldiğinde ne olacak? Mesela biraz önce geçti. اَيَّمَّا تَدْعُوا Hangisini çağırırsanız tam eyyen ted'uyu cezmetti. Ted'u neydi ted'u? Felehul esmaul husna. İsim cümlesini cezmedebilir mi? İsim cümlesini cezmedemez. Zaten meczumiyet neye hastı? Fiile has olan bir durumdu. İsme, isimle alakası yok. Şimdi bu tip durumlarda ne olacak? Bize onu anlatacak. اِذَا lem tasluh Uygun olmadığı zaman el cümletul vakiatu vaki olan cümle uygun olmadığı zaman cevaben cevap ol, cevap cümlesi e, uygun olmadığı zaman le تَقَعَ Vaki olmaya بَعْدَ اَدَاتِ şartı Şart edatından sonra vaki olmaya uygun olmazsa وَجَبَ اِقْتِرَانُهَا بِالْفَاءِ Vecebe vacip olur. iktiranuha onun bir iktiranuha, onun bitişik olması bilfa'i, fa ile bitişik olması vacip olur. Ölçümüz ne o zaman? Ölçümüz. Cevap cümlesini alacağız. Şart cümlesini yerine koyacağız. Uygunsa uygundur. Uygun değilse mutlaka başına fe gelmesi lazım. Eyyen ma ted'u felehul esma'ul husna. Eyyen felehul esma'ul husna diyebilir misin? Diyemezsin. Yani cevap cümlesini, şart cümlesini yerine yazdığın zaman olmuyor. Mesela diyelim ki ben sana diyorum ki e, meta te'tini meta e, meta te'tini feleke dirhamun. Bana ne zaman gelirsen sana dirhem vardır mesela. Meta feleke dirhamun. Yani feleke dirhamun şart olabilir mi? Olamaz. O zaman bu, bu tip yani cevap cümlesini, şart cümlesini yerine yazdığın zaman mana olmuyorsa bu cevap cümlesinin başına ne gelmesi lazım? Fa bu fa'ya ne diyoruz? Fa er-rabita diyoruz. Yani cevap cümlesini şart cümlesine bağlayan fa'ya cevabiye. Rabıta olan fa diyoruz buna. Vezari bu ne zaman böyle olur? Şimdi onu anlatacak bize. İza kanetil cümle ismiye. Cümle ismiye olursa böyle olur. Yani cevap cümlesi isim cümlesi olursa. Başka ev fiiliye veya fiildir Fi'luha talebiyun. Fiili talebidir fakat yani fiili muzari değil de içerisinde talep olan fiillerdendir. Ev camidun veya camittir. Yani asa gibi, ni'me gibi, bir ise gibi camittir. Ev menfiyun bilen ev ma ya da len ve ma ile menfidir. Ee, misal ev makrumun bi kat veyahut da cümlenin başında kat vardır. Ev harfu tenfis veyahut da harfu tenfis vardır Bu saydığımız durumlardan bir tanesi cevap cümlesinde olursa Bu saydığımız durumlardan bir tek tek şimdi örnek de verecek zaten. Bu demek ki şeyin başına gelmez yani. Yani şart cümlesinin yerine onu yazdığında anlam sahih olmaz demektir. O zaman ne yapman lazım? O zaman bunun başına bir tane fa koyman lazım. Örnek. وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Şimdi bu, bakın burada neyin başına? وَاِنْ şart edatı. Yemses. Burada e, fe'lu şarttır, meczuldur, ceza alameti de sukundur. Doğru mu? Ve in yemseske yani Allah sana dokundurursa bir hayrin, sana hayır dokundurursa fe'hu ala kulli şeyin kadir. Onun gücü her şeye yeter. Peki burada cevap ne? İn yemseske bi hayrin şayet Allah sana hayır dokundurursa e fehuve ala kulli şeyin kadir. Onun gücü her şeye yetendir demişiz misal. Burada cevap cümlesi isim cümlesidir. Ve isim cümlesi şart, edat, e, şart fiilinin yerine geçmez. Ondan dolayı başına ne getirdik? Ondan dolayı bunun başına fa getirmiş olduk. Ondan dolayı bunun başına bir tane fa getirdik olduk. Ne diyoruz? Bu fa cevabiyedir. Yani cevap cümlesiyle şart cümlesini birbirine bağlayan, rabıta görevi gören fa-i cevabiyedir. Huwa ala kulli şeyin kadir de cezm mahallinde cevabı şarttır. Tamam Bu cümle isim cümlesi cezm mahallinde cevabı şarttır diyoruz. İkinciye örnek verelim şimdi. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a de ki şayet Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana tabi olun ki yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin demiş. Ve yagfir lekum zunubekum ve günahlarınızı affetsin. Kul in şart edatıdır. Tamam. Kuntum tuhibbun Allah'a. De ki şayet Allah'ı seviyorsanız. E bunun karşılığında ne olacak Allah? Fettebi'uni. Bana tabi olun demiş. Şimdi burada fiil cümlesidir ve talebidir. Yani emir e, ifade ettiği için bu fiilü şartın yerine yazdığınızda olmaz. Doğru mu? İn fettebi'uni olur mu? Şayet bana tabi ol. Böyle bir cümle olur tabi Böyle bir adam böyle konuşsa dersin bu delidir. Şayet bana tabi ol dese olmaz. Şartla haber çünkü şart neyi gerektirir? Şart koşma. Henüz vaki olmamış olan bir şeyin henüz vaki olmamış olan bir şeyi sen ne yapıyorsun? Sen onun olmasını şart koşuyorsun. Diğerinde ise bir şeyi yapmasını emrediyorsun ona. Yani yap diyorsun. Taleple şart anlam olarak tanıyan yana gelmez. Onun için cevap olan fettebi'unun başına ne getirdik? Fa cevabiye getirdik. E, şart cevap cümlesini şart cümlesine bağlayan fa getirdik. Cümlesi hepsi komple ne mahallindedir? Cezm mahallinde cevabı şarttır ondan sonra. Başka interani ana aqalla minke malen ve veleden fa asa rabbi dedik. Yani intarani şayet görürsen ene akalle minke ben senden daha azım malen ve veleden mal ve çocuk yönünden senden daha az olduğumu düşünüyorsan eğer demiş umulur ki Rabbim yani bunun karşılığında buna cevaben feasa Rabbi asa da fiil cümlesidir ve nedir camittir yani camitten kastımız çekimi yoktur asa gibi nihme gibi asa asa asa demiyorsun mesela bunların çekimi nedir çekimi yoktur bu sabittir başına ne getirdik başına fa getirmiş olduk وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ Onların yapmış oldukları hayırlar inkar edilmeyecektir diyor Allah. Ma şart edatıdır. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Hangi hayrı yaparlarsa yapsınlar diyor Allah. E bunun karşılığında ne olur? لَنْ يُكْفَرُوهُ Yani inkar edilmezler. E şimdi len e, cevap şeyi e, cevap cümlesinde len olursa dedik, fiil olursa, fiil cümlesi ve başına da len olursa bu şart edatını yerine yazdığımızda uygun olmadığı için bunun başına ne getiriyoruz? Bunun başına fa getiriyoruz. وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ Allah'ın fey olarak Resulüne verdiklerine فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ Siz ne bir at ne de ayaklı bir şekilde onun için bir çaba sarf etmediniz. Allah bunu ne yaptı? Hiçbir çaba sarf etmediğiniz halde getirdi Resulüne bunu nasip etti diyor Allah Azze ve Celle. Burada vecül istişadımız ne? Vecül istişad burada وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ Ma olumsuz edatıyla yani burada وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ ma erşad edatı فَمَا أَوْجَفْتُمْ dediğinde bu da cevap cümlesi fiil cümlesi ve başından ma gelmiş. Ma ile olumsuz gelmiş. Bu da fiil şartın yerine yazılmaya sahip olmadığından dolayı başına ne getirdik? Fae cevabiye getirmiş olduk. Başka in yasriq fakat saraka ahun lehu min qabl. Şayet o çaldıysa bundan önce onun kardeşi de çalmıştı dedi Yusuf'un kardeşleri. in yasriq. Şayet çaldıysa. Cevap cümlesi fiil cümlesi saraka ve başına kat gelmiş Bu ne olmaz? Şart cümlesi olmaya musalih olmadığından, uygun olmadığından dolayı bunun başına ne getiriyoruz? Fe getiriyoruz. Fakat saraka ee, diyoruz buna. Bu da cevap cümlesi. Başka ne demişti bize? وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşırsa فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ Ee, öldürülür veya galip gelirse فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Yani وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşır. Men şart edatı. Yuqadil fe'lü şart. Meczum cezm alameti de sukun. Başka feyuktel ve öldürülürse bu atıf yani bu da fe'lü şart. Ev yaglib veya mağlup olursa bu da fe'lü şart. Bunu da atfettik ona. Hepsini ev ile ve fe ile atfettik. E cevap savaştık, öldürüldük, galip geldik. Sonuç فَسَوْفَ نُوتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا Biz bunun karşılığında ona çok büyük bir ecir vereceğiz diyor. Cevap cümlesi fiil cümlesi ve başında sevfe gelmiş. Bu ne değildir? Bu fiil şart olmaya salih bir cümle olmadığından dolayı bunun başına ne getiriyoruz? Bunun başına fa cevabiye getiriyoruz. Rabıta olan fa getiriyoruz. Ve yecuzu caizdir. Fil cümletil ismiyeti isim cümlesinde caizdir. En taktarine bitişmesi bi izel fucaiye, izai fucaiye ile bitişmesi caizdir. İzai fucaiye nedir? bir şeyin aniden olduğunu, aniden ortaya çıktığını ifade etmek için kullanılan izadır. خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَاِذَا أَسَدٌ يَنْتَزِرْ Ben evden çıktım, bir aslan bekliyor. Yani fec'eten baktım ki aniden bir aslanın orada karşılaştığını, karşılaştığını karşılaştım bir aslanla diyorsun. Buna izah-ı fücaiye diyoruz. İn tusibhum seyyiatun şayet onlara bir musibet isabet ederse kötülük bima kaddemet eydihim elleriyle kazandıklarından dolayı izahum yaknatun. Onlar ne yaparlar? Umutsuzluğa düşerler hemen. Kunut haline düşerler demiş. Burada in şart edatıdır. İn tusibhum onlara isabet ederse. Ney? Elleriyle kazandıklarından dolayı bir kötülük isabet ederse. E hum yaknatun diyecek Allah azze ve celle burada. Bu nedir? Bu cevap cümlesidir. Cevap cümlesi fiil şartın yerine yazılmaya müsait olmadığı için başına normalde ne gelmesi lazım? Fe gel. Fehum yakınetun olması lazım. Diyor ki İbn Hişam bazen fe'nin yerine isim cümlesinin başına ne de gelebilir? Fe gibi iza da aynı zamanda isim cümlesinin başına gelebilir demiş. Ve innema ancak lem ukayyit ben kayıtlamadım fil asli aslında izel fucaiye izay fucaiyeyi bil cümletil ismiye isim cümlesine kayıtlamadım. لِيَنَّهَا Çünkü o la tedhulu illa aleyha. Zaten sadece isim cümlesine dahil olur. Yani izah-ı fücaiye başka bir şeye dahil olmadığı için ekstra bunu bir kayıt olarak zikretme gereği duymadım. فَاَغْنَانِ ذَٰلِكَ Bu beni ihtiyaçsız bıraktı. عَنِ الْاِشْتِرَاتِ Şart koşmaktan beni müstagni yani gani kıldı, zengin kıldı demiş İbni Hişam. Evet. Marife ve nekire babına geldik. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Anlaşılmayan bir şey yok. Bir şey mi soracaksın? Buyur. Bu fiuşat kuntum tekbun Allah'ın Anlamadım bir daha söyle. Bu in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni. Ve fettebi'uni işte ve sonrası cevap, cevap şart olur. Tamam. E, ee, fiil şartta ee, kuntum, sadece kuntum. Feru şart, o kadar. Şeyi mi soruyorsun? Hangisi fe'lü şart, hangisi cevabı şart? Onu mu soruyorsun? Fe'lü şart normalde şey, kuntum. Sadece tek başına kuntum. Ee, in kuntum tuhibbun Allah'a, tuhibbune kuntumun şey haberi. Yani diyorsun ki e, in edatü şart. Kana kuntum fe'lu madin mebni ala sukun li ittisalihi bi damirin mutaharrikin diyorsun. Kana e, ve kana fi'lu şart fi mahalli cezm diyorsun. Kana fi'lu şart fi mahalli cezm diyorsun. Tamam? Kana min ef'alin naqisa, Tum damirun mebniun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kana diyorsun. İn kuntum. تحبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم آه، وعلامة رفعه سبوت النون لأنه من أفعال الخمسة ديوسن سورة آه، ديوسن كيف في محل يعني تحبون الله مفعول إلى برابة فعله مستتر فيه أنتم الله مفعول منصوب وعلامة نسبة الفتحة الزائلة تحبون الله جملسي في محل آه، نصب خبر كان إن كنتم تحبون الله فالرابطة لجواب الشرط اتبعوا فعل أمر مبني على حذف النون ديوسون نون نون وقاية يا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول فاتبعوني. سورة يحببكم الله وشكده دوامته تمام Evet. Çıkabiliriz abiler serbest.